haya ya kutoka mwaka na kuingia mwaka mwingine lazima muislamu awe yeye anafuatilia vitu kama hivi huenda ikawa hata muislamu ukimuuliza kwamba mwaka wa Kiislamu huu ulioingia ni mwaka gani labda ashindwe kukupatia jibu lakini mambo muhimu ambayo waislamu watakiwa wayafatilie kwa sababu miaka mienzi hii yote inaendana na hizi ibada ambazo tunazifanya sisi kama sasa tuko katika mwenzi wa Muharram jana ilikuwa tarehe moja leo tuko tarehe mbili ya mwenzi wa Muharram mwaka elfu moja mia nne na arobaini na mbili uliokwisha ulikuwa elfu moja mia nne na arobaini na moja katika mwezi huu wa Muharram kuna matukio ambayo yalitokea tutakuja kuona katika Ijumaa ijayo eh, ni vipi ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza katika huu mwezi wa Muharram. Kitu ninachotaka Muislamu ufahamu ya kuwa Waislamu katika mwaka mzima wana idi mbili. Waislamu katika mwaka wana idi mbili Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu asema kana li ahli aljahiliyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima watu wa zama za ujahilia kabla bi'thati nabi sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wana siku mbili siku hizi mbili kwa mwaka wakifurahi na kucheza ndani ya siku hizo mbili falamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-madinata pindi mtume alipokwenda katika mji wa Madina qala akawaambia watu wa Madina kana lakum yaumani tal'abuna fihima nyinyi mlikuwa na siku mbili katika mwaka mnacheza ndani yake mkifurahi e, mkitoleana salamu mkipika vyakula mkirukaruka mlikuwa na siku hizo mbili katika zama za ujahilia mtume akawaambia waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Allah amekupeni siku nyingine bora zaidi kuliko hizo ambazo mlizokuwa mkifurahikia na kusherehekea wakati wa ujahilia. Allah amewapeni siku mbili bora kuliko hizo. Akabainisha mtume akasema yaumal fitri wa yaumal adha ni siku ya Eidul Fitri ile baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani na hii Eidul Adha wakati ambapo watu wanakwenda kumalizia hija zao sahihu an-nasa'i lil-albani hadithi hii ni sahihi iko katika kitabu cha an-nasa'i amesahihisha al-imamu albani فهذا الحديث دليل واضح على أن أعياد المسلمين في السنة عيدان الفطر والأضحى hii hadithi ni dalili iliyo ya wazi ya kuonyesha kwamba idi za waislamu kwa mwaka ni idi mbili hiyo alfitri na aladha walau kana hunaka idun akhar lau kungelikuwa kuna idi nyingine la bayanahu almustafa sallallahu alayhi wasallam mtume angetubainishia na akatueleza kwamba katika hizi idi mbili kuna nyingine imeongezeka ya tatu lakini hakuna aliishilia hapo mtume sallallahu alaihi wasallam iwe kwa mwaka waislamu washerehekea siku mbili eh wafurahikia katika hizo siku mbili idhan ikiwa tumejua hivyo ya kuwa kwa mwaka waislamu wana idi mbili fala yambari haitakikani li ahadin kwa yoyote kainan mankana yoyote atakayekuwa an yabtadia idan akharan fi hadha ad-din aje na idi nyingine katika hili haitakikani wala haifai kwa yoyote awe ni alimu awe ni mtu jahili awe nani na nani kuleta idi nyingine zaidi ya hizi idi mbili alizozileta alizozielezea mtume sallallahu alayhi wasallam fa in fa'ala dhalika fa innahu yat'anu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ikiwa mtu ataleta idi yake aipachike katika hii dini atakuwa yeye amtukana mtume sasa amtia dosari mtume kwamba hakukamilisha hii dini alisema idi mbili lakini ziko tatu akaongeza yeye nini ya ya tatu kwa hiyo huko ni kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallama katika dhati yake na katika ujumbe aliokuja nao kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kana kwamba hakukamilisha acha nimkamilishie mimi kwa jambo la hatari haifai kwa muislamu yoyote kuweka idi nyingine zaidi ya hizi idi mbili alizoziweka mtume sallallahu alaihi wasallam يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Imam Malik yasema yoyote atakayezua chochote katika hii dini kitu ambacho hakikuwa kwa wale wema walopita kama sahaba tabiina mtu huyu faqad zaama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalata atakuwa amedai ya kwamba mtume alifanya khiana katika kufikisha ile risala aliyopewa na Allah tabaraka wa taala kumaanisha kwamba hakuifikisha yote alificha ficha mengine kwa hiyo ngoja na sisi tuzidishe ili tuyakamilishe yale aliyoacha mtume hatari kubwa sana hiyo hatari kubwa sana Imam Malik na anasema na kwa hakika Allah tayari ameshasema al-yawma akmaltu lakum dinakum dini imeshakamilika wa atmamtu alaykum ni'mati Allah akatutimizia neema ya ukamilifu wa dini dini imekamilika mtume alifikisha dini kama vile Allah alivyomuamrisha sasa wewe ukileta yako ukayaingiza nikana kwamba unamwambia mtume wewe ukufikisha yote acha mimi nifanye nini ni kuongezee mengine hii ni hatari ya bid'a fama lam yakun yawma idin dina asema Imam Malik rahimahullah kitu ambacho hakikuwa wakati huo wa mtume na masahaba kuwa ni dini fala yakunu liyawma dina leo huwezi ukakifanya kuwa ni dini ukakiingiza katika dini wakati ule wale walikuwa wanajua dini kuliko sisi hawakukiweka wewe unakuja kukiweka Imam Malik anasema kitu ambacho hakikufanywa ni dini wakati huo leo hii hatuwezi kusema sisi hichi tukiingize katika dini tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia kitu hicho tutakuwa tumefanya makosa utangulizi huu twataka tutambue kwamba hunaka idun yusamma idul ihtifali bi sana الهجريه فهو idun mubtada'un من قبل اعداء الاسلام kuna idi ambayo watu washerehekea leo idi ya kumalizika kwa mwaka na hii ni kila mwaka wayafanya haya wataingia mabarabarani wakifanya mazefe wakisherekea wakirukaruka kwamba mwaka mpya wa Kiislamu umeingia wengine wakatumiana salamu happy new year wakatumiana na mabarua na manini haya mambo ni ya uzushi wala hayako katika dini يقول شيخ الجزائري أبو عبد البر في رسالته المسمى بدعة الاحتفال برأس السنة الهجرية شيخ أحمد الجزائري الله أمحفاظي ameandika risala kuzungumzia bid'a na uzushi wa kusherehekea kumalizika kwa mwaka na kuingia mwaka mwingine bid'a ni uzushi huo akasema fa innal ihtifala bi ra'si sanati alhijriyah bi iqamati alhafalati walmihrajanati وتبادل التهاني والرسائل والتبريكات كل ذلك من البدع المحدثة allati ma anzalallahu biha min sultan asema shekhe ya kwamba kusheherekea mwaka mpya eh, watu kuangalia namna gani watafanya masherehe ili kupokea mwaka mwingine eh, kubadilishana zile salamu wakipelekeana salamu eh, kutumiana risala kupongezana kullu dhalika min albid'i almuhdatha yote haya ni katika mambo ya bid'a ambayo yamezushwa Mwenyezi Mungu hakuteremsha hayo wala hakusema hivi asema shekhe wala arafaha ashabu alquruni almufaddala almashhud laha bilkhairiyah ala lisani khairil bariyah sallallahu alayhi wasallam wala mambo haya hayakujulikana kwa zile karne bora karne za masahaba tabiina hawakuwa wanajua mambo haya ya kwamba ukiingia mwaka basi watu washerekee wafanye sherehe na wafanye hivi na vile na vile yalikuwa hayajulikani hayo kwa watu wema ambao tunazungumzia ni masahaba na matabi'in asema shekhe wala faalaha ahadun mimman jaa ba'dahum wala hakuna yoyote aliyefanya baada ya masahaba wale matabi'in hakuna mtu alofanya hayo min aimmatil anam wa zawamilil islam katika wale wanawazuoni wakubwa wa Kiislamu hakuna mtu ambaye ame, amezungumzia mambo haya kusema kwamba yako katika katika dini wakala akasema sheikh wa hadhihi albid'atu dakhila hii bid'a ambayo imeingia ala alislamu kwa, kwa uislamu walmuslimina na waislam laysat min dini llahi fi shay' hii haiko katika dini ya Allah tabaraka wa taala wa hiya min ihdathi a'da'i islam na haya yametoka kwa wale maadui wa Kiislamu wanaotaka kuchafua Uislamu kwa sababu ukiangalia mambo mengi ya kibid'a waislamu wameiga kutoka kwa wale wasiokuwa sisi wakayaingiza katika nini katika Uislamu Sheikh anasema wa kathiru min albid'i min, min san'i a'da'i alislam sunna bid'a nyingi zote ambazo unaziziona zimezushwa katika hii dini zatoka kwa wale maadui wa Uislamu na maadui wa sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam faya ibadallah enyi waja wa Allah yambaghi an nabta'ida wa natruka albid'a wa muhdathati al'umur fi ad-din liannaha sababun liwuqu'i finnar wapenzi watukufu wa Islam yatakikana tujiepushe na mambo ya uzushi mambo ya bid'a kwa sababu bid'a inampelekea mtu kwenda kuingia katika nini katika moto wa, wa jahannam na ndio imeharibu dini leo hii dini imeharibiwa na mambo mengi ya kibida ambayo watu wameyazusha wakadai kuwa ni dini na ilhali si dini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahihi wa iyyakum wa muhdathatil umur jiepusheni na mambo ya uzushi fa inna kulla muhdathatin bid'a kila uzushi ni bid'a wa kulla bid'atin dhalala na kila bid'a ni upotofu wa kullu dhalalatin finnar na kila upotofu ni motoni ikiwa bid'a ni upotofu basi utakupelekea wewe kwenda kuingia katika nini katika moto wa jahannam وفي صحيحين katika sahih mbili al-Bukhari wa Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun, yoyote atakayezua kitu katika hii dini ambacho hakina asili katika hii dini, hakukielezwa na mtume wala Qur'ani wala masahaba, basi mtu huyu lile jambo lake alilolizua atarudishiwa mwenyewe. Sasa ina haja gani ya mtu kufanya kitu ambacho Allah hakitaki? ikiwa wewe utafanya jambo ambalo halina faida kwa Allah tabaraka wa taala wala halina thawabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakuambia Allah atakurejeshea mwenyewe fa huwa raddun ay mardudun ghairu maqbul kwamba utarejeshewa mwenyewe kwamba jambo hilo halikubaliki kisheria faya ibadallah laysa hunaka amalun khas ya'maluhu almuslim fi hadha wapenzi watukufu wa Islam hakukuja katika mafunzo ya Qur'ani wala Sunna ya kwamba kuna ibada hasa mtu ikiwa mwaka wamalizika ataifanya ibada hiyo hakuna kwamba mwaka umemalizika basi mwaka mwingine waingia kwamba mtu afanye kitu fulani kwa sababu kuna mambo mengi ya uzushi watu wanayafanya wengine uswali rakaa mbili kwamba mwaka umeingia wengine wakafanya vile na vile na vile kwa hiyo hakuna ibada haswa iliyozungumziwa katika sheria kwamba mwaka ukimalizika basi ule mwisho wa mwaka mtu afanye jambo fulani illa ma yambaghi isipokuwa kitu kinachotakikana ayuhal ikhwa ayuhasibal muslimu nafsahu wa yatuba ila rabbih ni muislamu ajihesabu nafsi yake mwaka umemalizika umeingia mwingine mimi nimefanya nini nimetanguliza nini kitakachonisaidia kesho akhera hilo ndo jambo la takikana kwamba mwaka huu umepita hivi hivi au umefaidika nao unaenda mwaka mwingine na umri ndo unakwenda kwa mtu lazima ajipigie mahesabu ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad mtu anatakiwa afanye hivi angalia amejitangulizia nini kesho akhera si unafurahi tu mwaka umeisha je umeshajiuliza wewe umri wako umebaki miaka mingapi katika huu ulimwengu wafurahia tu miaka inapita wafurahia wa kulla ayamin naqta'uha eh naqrubu ila ila alqabr kila siku ambazo tunazikata tunazimaliza twakaribia kwenda kuingia kaburini umeshakaa ukajipigia mahesabu mwaka umetoka maskini mimi nimefanya nini kwa Allah tabaraka wa taala au ni kwenda njiani kurukaruka na kufanya hivi na vile na vile eti washerehekea mwaka umemalizika jambo kubwa ambalo watakiwa kulifanya ni kujihesabu nafsi yako hasibu anfusakum qabla an tuhasabu jihesabuni nafsi zenu hesabuni nafsi zenu kabla hazijahesabiwa siku ya kiyama jiangalie ukae chini bali linsanu ala nafsihi basira mwanadamu ajijua mwenyewe mwaka uliopita ulikuwa vipi wewe ulikuwa na muasi Allah ulikuwa na mti Allah ulikuwa fanya nini kila mmoja ajua hilo kwa hiyo kitu kinachotakikana kwako wewe ni kukaa na kujiangalia nimemfanyia nini Allah subhana huwa ta'ala wapenzi wa tukufu wa Islam Mambo kama haya twatanabahisha Waislamu ili wasije wakaingia katika mambo ambayo ni ya kibid'a, mambo ya uzushi ambayo katika dini hii hayana asili wala kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayana thawabu yoyote bali ni habaan manthura aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وبنجو تكفو إسلام بعادكم شكور الله سبحانه وتعالى نكمسليه متوم محمد صلى الله عليه وسلم vile vile na wahusieni tena kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufata maamrisho yake na kuepukana na yale makatazo yake kisha napenda kuwakumbusha au Allah tutujalie juma ijayo tutakuja kuelezea haya zaidi masala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 وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة